Molla Sadreddin'in mahtumuydu. Doğunun edilen çocuğuydu. Molla Sadreddin'in mahtumuydu. Doğunun edilen çocuğuydu. Ey mücahit metin yüksel. Bizlerin önderi siz şehitler. Ey mücahit metin yüksel. Bizlerin önderi siz şehitler Metin yüksel Ölmedin sen Ölmedin sen Metin yüksel Ölmedin sen Molla Sadreddin'in mahtumuydu Doğunun ezilen çocuğuydu Molla Sadreddin'in mahtumuydu Doğunun ezilen çocuğuydu her şehit bir adımdır zafere, her zafer bir umuttur su yere, her şehit bir adımdır zafere, her zafer bir umuttur su yere. Meti yüksel, ölmedin sen, ölmedin sen, metin yüksel, ölmedin sen. Molla Sadreddin'in alnı secdede, Mətinin ənnətinə şəhadət müjde, Molla Sadəddinin alnı səcdədə, Mətinin ənnətinə şəhadət müjde.